Բռնակալված Շուշիում 3 տեղի ունեցավ համաժողով, որը նվիրված էր Ադրբեջանի ժառանգական բռնապետ Իլհամ Ալիևի հայր եւ նախորդ Հեյդար Ալիևի 100-ամյակին։ Թեև համաժողովի ընթացքում հնչած հայտարարությունների տոնը եւ բառապաշարը շատ չէին տարբերվում կրծեր Ալիևի նախորդ ելույթներից, սակայն զգացում էր, որ նա այդքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ բանակցությունների արդյունքից։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը համոզված է, որ Ալիևը կարող է դիտմամբ ցույց տալ, թե հայկական կողմը ձախողում է բանակցությունները, որպեսզի հետագայում մեղադրի Հայաստանի բանակցությունների տապալման համար։ Ալիևը իր քաղաքականությանը բնորոշ հերթական մանևրն է անում։ Ինքը ցույց է տալիս, որ իրեն գնում են բանակցությունների, իբրև պատրաստ են խաղաղության ու եթե որևէ բան չի կնքվում, ապա դա բացառապես Հայաստանի մեղքն է, բայց միևնույն ժամանակ ինքը իր խոսքում հստակ արտահայտում է, որ իրենք ունեն ցավալապաշտական նկարտումներ եւ այնպիսի պահանջներ են դնում, որոնց իրագործումը գործնականում անհնար է։ Այսինքն այն պահանջները, որի հիման վրա իրենք որևէ տեսակ խաղաղություն են պատկերացնում, դա ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար կործանար է հարմար է եւ դրանց իրագործումն է կորցանարը։ Իսկ եթե Ադրբեջանի նպատակը լիներ Արցախի Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելը, ապա այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք Արցախում կամ Հայաստանի հետ կապված տարածքների զարթում, անցած տարվա սեպտեմբերի ագրեսիան մենք դա չենք ունենա։ Ըստ ադրբեջանագետ Տարոն Հովանեսյանի, այս պայն Ալիև նշտապողականություն է ցուցաբերում իր նպատակները նաև պայմանագրով ամրագրելու համար, քանի որ վստահ չէ, թե հետագայում ավելի բարենպաստ դիրքեր կունենա բանակցություններում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է հնարավորինս արագ իր պայմաններով փաստաթուղթ ստորագրել եւ դրա ուղղությամբ իրականացնում է բոլոր գործողությունները։ Վերջի հաշվով հասկանալի է, որ Ադրբեջանի ցանկությունը Արցախի ամբողջական անեքսիան է եւ Հայաստանի սուվերենության էական թուլացումը։ Սա ակնհայտորեն որպես թիրախնդրել է Ադրբեջանի նախագահ եւ այդ ուղությամբ գնում է։ Ակնհայտ է, որ առնվազն այդ գործընթացները իր ուզած արագությամբ չեն ընթանում, իսկ ինչու է շտապում, բարձր, որովհետեւ նա չգիտի թե ինչ որ ժամանակ ժամանակահատված անց իրերը ինչպես կդասավորվեն, թե միջազգային հարաբերություններում, թե առասարակ Հայաստանի ունեցած պոտենցիալի տեսանկյունից, Արցախի տեսանկյունից։ Այս պահին Դամալիևը համարում է, որ ամենահարմար պահն է թե միջազգային, թե ռեգիոնալ իրադրության տեսանկյունից, որպեսզի կարողանա իր պահանջները հնարավորինս արագ ճնշման միջոցով առաջ տանել։ Հովանիսյանն ասում է, որ դատելով Ալիևի վերջին արտահայտություններից Հայաստանը բանակցությունների օրակարգում է պահում Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Ակնհայտ է, որ Իլամ Ալիևի այդ արությունից ամենայն դեպս որ իր այդ ցանկացած արդյունքին չեն հասել, այսինքն ինքը նշում է, որ Հայաստանը պետք է պարտադիր ճանաչի ամբողջությամբ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, պետք է հրաժարվի բանակցություններում Արցախի կարգավիճակի Արցախի վերաբերյալ ցանկացած հարց բարձրացնելուց։ Պարզ է, որ եթե այդպես էլ լիներ, ապա նմանատիպ հայտարարություն չէր իրականացնի Իլամ Ալիևը։ Եթե իրականացնում է նմանատիպ հայտարարություն, ապա առնվազն Այսինքն դրանից զգացվում է, որ բանակցային այս փուլում Հայաստանը բարձրացնում է Արցախին վերաբերող հարցերը, ինչը Ադրբեջանին դուր չի գալիս։ Այդուամենայնիվ Տաթևիկ Հայրապետյանը շեշտում է հայկական կողմի քաղաքական հստակ օրակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը, այլապես այն մնալու է Ադրբեջանի գործողություններին սոսկ արձագանքողի դերում։ Պետք է ընդհանուր պատկերը դիտենք ու հասկանանք, իրենք ստեղծում են արհեստական օրակարգեր ու Հայաստանը, քանի որ չունի տեսլական բովանդակություն խաղաղության մասին պատկերացումներ, տենց ընկնում է ցուկ ցվանգի մեջ, այսինքն դառնում է զուտ արձագանքող Ադրբեջանին, Ադրբեջանն էլ այդ ամենը օգտագործում է Հայաստանի դեմ։ Այդպես հնարավոր չի խաղաղություն կառուցել։ Խաղաղությունը թղթով չեն կառուցում, խաղաղության համար պետք է գործընթաց, պետք է կամք Փորձագետները համակարծիք են այն հարցում, որ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի հետ բանակցությունները տեղափոխել երկկողմ ձևաչափ, որպեսզի կարողանա ավելի մեծ ճնշում, այդ թվում ռազմական, գործադրել հայկական կողմի վրա։ Իսկ քանի դեռ ադրբեջանական կողմը չի հրաժարվել իր հայհատյաց քաղաքականությունից եւ ուժի սպառնալիքի գործադրումից, խաղաղության հասնելու համար բոլոր փորձերը դատապարտված են անհաջողության։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։